Kao iskreni i kao povjedljivi i ljudi su dolazili njemu kada bi svi putevi do njihovih prava bili zatvoreni, da im on posreduje i da im on znači olakša a, u stjecanju ili njihovih prava, ili da na neki način zauzme se kod Kurešija u pogledu njih. To je znači bilo još prije poslanstva u Mekki. Pa bi dolazili jetimi kod poslanika Salasaleme da traže svoj imeta koga su ostali kod nekoga pa neće da ga vrati pa bi poslanik Salasaleme reagovao i tako bi znači ljudi dolazili do svojih prava. Pa je Resulullah sallallahu alaihi wa sallam svojim znači, a, e, e, svojim postupcima pokazao kako musliman treba da bude a, e, pravedan i kako musliman treba da bude a, među ljudima, znači taj koji, a, koji a, širi dobro i koji širi hajde. A nakon poslanstva svakako da je ova osobina i ovo svojstvo upotpunjeno na najbolji, najljepši mogući način, jer je poslanik kako je došao hadis poslan da upotpuni čudi ljudi, a ne može upotpuniti čudi ljudi osim onaj koji ima potpunu, koji ima potpunu čud, a, pa ga je uzvišeni Allah te barakala zbog toga učinio znači čovjekom svoj stav i osobina. Pa je došao kod Buhari i kod muslima od Ebu Hurire radijallahu anhu da je rekao Sjedili smo sa Resulullahom sallallahu sallam jednog dana pa je rekao, sinovi sam usnio u snu da sam ušao u džennet. I vidio sam u džennetu jednu ženu pored jednog dvorca da se abdesti. Pa sam upitao čiji je ovo dvorac. Pa su kazali to je dvorac jednog mladića kurejšijskog. To je dvorac Omara ibn Khattaba radijallahu anhu. Kaže فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مدبرا kaže, o Omere, pa sam se ja sjetio tvoje ljubomore, pa sam pobjegao, otišao sam, znači okrenuo se i otišao od tog dvorca. Kaže mu Urere, a Omer sjedi sa nama u halki, pa je počeo plakati. I kaže, e alejke agar, ja Rasulallah, bi ebi ente umi. Kaže, zar da na tebe budem ljubomoran Allahov poslaniče, a ja te iskupljujem mojim ocem i mojom majkom. Pa je poslanik Salosaleme pokazao znači, svoje povjerenje veliko ljudima prije i nakon poslanstva. I neće biti poslanici osim ljudi koji su najpovjedljiviji. Ljudi koji su, znači, najpovjedljiviji. Imam Buharija, bilježi u svome sahihu, imam Ibn Hibban i Ibn od Al-Misura Ibn Mahreme, a, da je došao Uro Ibn Mesaud, kod poslanika sallallahu alejhi ve selleme kada je bio sporazum na Hudejbiji pa je pričao sa poslanikom sallallahu alejhi ve selleme i gladio bi svojom rukom njegovu bradu što je bio običaj kod Arapa kada razgovaraju jedan sa drugim gladi jedan od njih bradu drugog A pored njega je bio čovjek koji je držao sablju u ruci pored poslanika sa osrame i kada bi god uruje pružio svoju ruku prema bradi poslanika sa osrame, udario bi sa sabljom po ruci. I kaže, ahir je deke, a nije, ti ne bi sallallahu alaihi wa Kaže, makri svoju ruku sa brade poslanika sa osrame. Pa kad je to, ali nije ga mogao poznati, zato što je došlo u predaj kod, kod taberanije, da se kaže, taleceme očehu, da je imao lica pokriveno. Znači umotao je svoje lice i ovaj ga nije mogao poznati. Pa kaže, makni svoju ruku sa brade poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Pa kada je dosadilo to više, a Urvi ibn Mesaudu kaže, ko je ovaj čovjek? Što me ovako ovaj, spriječava da dotiče tvoju bradu. Pa kaže poslanik, sallallahu sallam, to je Ada ibn Ahik, to je sin tvoga brata, ti smo Amidža, to je Mugir ibn Šobe. Pa mu kaže, Urve ibn Mas'ud, ja gudar, kaže, o prevarantu jedan, elestu es'a fi gadretik, kaže, zar i danas ja nisam žrtva tvoje prevare. Al-Mugire ibn Šobe je izišao, a, izišao je jedne prilike sa skupinom ljudi, na put i oni su se ponapijali i on ih je poubijao sviju i uzeo njihov imetak. I došao kod poslanika, sallallahu alaihi vseleme, da primi islam. I imetak donio, kaže, evo imetka i evo mene kao muslimana. Pa je poslanik, sallallahu alaihi vseleme, prihvatio njegov islam, a rekao je, kaže, emel mal, felestu minu fiše. Kaže, što se tiče imetka, ne treba mi ništa od toga. Znači, metak mi ne treba, jer je metak uzet na šarijatski nepropisan način. Pa je pretio rat između ovih plemena da nastupi ako se ne plati krvarina. Pa je pristao Oro Ibn Mesov da plati krvarinu za svoga jeli, bratića, da mu bratić ili šta mu je? Amidžić. Amidžić. A, za svoga Amidžića da plati uh, nije mora, on je njemu Amidža, nisu ni Amidžići. Sinovac. Sinovac. U svakom slučaju, ovaj, kako mi to kažemo, netijak, tako? Kaj ne znaš? Ne, Amidžić je... Netija. Ja sam iskrenio, ja bih žići da je. Netija, nije bitno. Jela, on je njemu Hamidža. Znači, ono vrba se ovdje Hamidža kome? Al Mughir ibn Šom. Pa kaže, pa je plaćao krvarinu za njega i ostao dugo vremena, treba plati, znači za 13 ljudi treba plati krvarinu. Nije to jednostavno. Jel, puno je to i metka. I kaže, elestu es'a fi gadretik, Kaže, zar još uvijek, kaže, ja nisam, kaže, žrtva tvoje prevare, kaže, u drugoj predaji, ni dan danas još nisam oprao svoje ruke, kaže, od tvoje prevare. Što još uvijek plaća. Pa je, znači, prigovorio Uroj ibn Mesaud, El Mughir ibn Šobe, zato što je prevario. Došao si kod poslanika, središ poslanika koji nikada nije prevario, ni u islamu, ni mimo islama. Kakav si to musliman? Hoćemo kazati kakav si to musliman. Jer, jer muslimanu se, vraća ogleda svaki pokret. Ha uđi u džamiju sa, desno, sa lijevom nogom, a uzubillah, izišao si van milleta. Ili, ne znam, musliman kaži informaciju koja nije, gotov si. Drugi mogu raditi šta žele, ali ti ne smiješ napraviti grešku, jer tebi se sve vrijednuje. Kurešije su imale svoju djecu okupavali, ovaj je došao, ljudi se ponapijali i pola Kurešija da je bilo u isto vrijeme, isto bi to uradilo. Uzeo bi metak i otišao, tako. Nije to bilo, mimo Islama to uradio, No međutim, muslimanu se sve piše i muslimanu se sve broji. Zato, braćo, musliman mora biti u svojim postupcima i u svojim riječima mora biti odmjeren, mora vagati. Šta će kazati? Kako će kazati? Kome će kazati? Kako će se ponašati? Za sve moraš biti odmjeren jer ti predstavljaš islam. Predsjednik jedne države kada ode nigdje, on predstavlja, ne predstavlja samo sebe, on predstavlja državu, on predstavlja taj narod i zato mora svaka njegova riječ, svako slovo mora biti odmjereno nisi ti u pitanju narod opće. Šta je narod jedan? Pitanju je vjera. Sad dunjaluk ne vredi vjere, jer, jer je dunjaluk bez vjere ovaj, ne vredi ničemu. Pa je poslanik sa osaname prihvatio od njega islam, jer se pokajanje od svakoga prihvata. Ali kaže i metak, to mi ne treba, to nosi, nosi nazad. I poslanik sa osaname kada je oslobodio Meku, dao je sigurnost svim ljudima osim četverice, za četiri čovjeka je kazao uktuluhum mojn oče tumuhum mutaalliqine bi estaril kjaba. Kaže, tamani ih nađete da se okačili za a, onaj prekrivač kjabe, ubijajte ih. Zato što su ovaj a, učinili su veliki zločin, znači kada su u pitanju, kada su u pitanju muslimani. Pa im nije dao sigurnost. To su bile Iklim ibn Abi Džahl i to je bio a, a, Abdullah ibn Khattab i bio je Abdullah ibn Sad ibn Bisarh i bio je Maqis ibn Saban. Ova četvrca, znači, nisu dobila sigurnost od poslanika, sallallahu alaihi sallam, i navode se u neke predavne da su to bile dvije žene još uz njih, ali nisu spomenuta imena te dvije žene. Pa je Ikrime kada je čuo za dolazak poslanika, sallallahu alaihi sallam, pobjegao je na, na lađu. Pobjegao na mora. Nije smio čekati Rasulullah sallallahu alaihi sallam. A Abdullah ibn Khattab, on je, njega su ljudi stigli, a, njega su ljudi stigli na e, pijaci i ubili ga. A, Abdullah ibn Khattab, prosto on je došao i uhvatio se za prekrivač abe, pa su, pa su ga ubili, a, ubili su ga Ammar i Said ibn Hureyz, Ammar ibn Yasir i Said, ovaj, ubili su ga nje dvojica, a, I Abdullah, odnosno Mekis ibn Sebabe, ljudi su ga na pijaci ga našli pa ga ubili. A što se tiče Abdullaha ibn Sada ibn Bisarha, on je, on je prikrio se kod Osmana. Bio mu je brat po mlijeku, pa se je prikrio kod njega. Pa ga je doveo Osman radijallahu anhu kod poslanika, svala sveme. Pa je rekao, Allahu poslanič kaže, evo Abdullaha, prihvati od njega islam. Pa je digao glavu, pogledao u njega i oborio glavu neće da prihvati njegovu prisegu. Pa opet kaže Allah upasnim džava Abdullaha, pa je digao glavu, oborio glavu. Tako je tri puta, pa je prihvatio islam. Pa onda rekao, kaže, zar kaže, među vama nema razuman čovjek, kada je vidio da, kada je vidio da neće da prihvatimo od njega islam, zašto nije ustao i zašto nije to završio sa njim. Znači, on je učinio zločin bio prema islamu i prema muslimanima. No, međutim, prihvatio je poslanik, sa osaname njegov islam nakon toga. A i krime ibn pa bi pobjegao na more, I kada je našao se na moru i na uzljuljanim morskim valovima, rekao je ljudima pored sebe, kaže, dovite Allahu iskreno sada, ne mogu vam ovdje sad oni kipovi što ste u Mekke obožavali, ne mogu vam ništa koristiti. Pa je, pa je, onda sam sebi rekao, razmišljao, kaže, subhanallah, ako mi ne može koristiti ovdje na, na, na moru osim jedan Bog, onda mi ne može koristiti taj, nego isti taj Bog i na kopnu. Kaže, ako me Allah spasi, izbavi me iz, iz, iz ovoga, ja ću kada doći kod Muhammeda i pružiti svoju ruku i staviti na njegovu, dati mu prisegu, kaže, i naću ga da će mi oprostiti. Odnosno, naću ga da je milostiv da će oprostiti. Pa je tako bilo, pa je a, poslanik sa osnovim primio od njega, primio od njega njegov islam. Pa je velika razlika bilo između ikreme njegovog babe, Ebu Džahla, Allah mi proklao na ovo dva svijeta. Dakle, vidimo kako je poslanik sa osaname bio ovdje pravedan. Ali je moment bitan kada je došao Abdullah ibn Sad ibn Bisrh da dade prisegu, digao je glavu i spustio glavu poslanik sa osaname. I ashabi ne znaju, niko ne zna šta je sada, šta je posrijedi, šta da se radi. Pa kaže na kraju poslanik sa osaname, što neko od vas nije ustao i ubio ga. Pa kaže, Allaho poslanik, otko znamo što je u tvome srcu. Kako znamo šta je u srcu? Što nam nisi dao išaret oko? Što nisi nam ignuo? Pa kaže poslanik sa osaleme, la jem bagi li nebijin en tekune lehu hainetu ajun, poslanik kaže ne treba imati oči koje pronevjeravaju. Iako išaret okom nije to pronevjera, ali kada je u pitanju poslanik i poslanička misija i njegovo mjesto i njegova potpunost, e onda je to onda bi to bilo šta? Proneveravno. Pa nije poslanik sad dozvolio čak i to, nego je znači primio islam od ljudi od kojih nije, koji nisu bili zasvrni da se od njih islam primi, morali su biti kažnjeni. I takvi su bili poslanici. Kada je uzvišen Allah te barake od ta'ala, kada nam je govorio Musa'u alaih kada je došao u, u u Medijenu. Da je došao i našao je, znači, kada je došao do onog bunara koji, gdje su, znači, pastiri stoku pojeli. A, I našao je tu dvije djevojke koje su stajale po strani. Pa je pa im je napojio stoku. Pa nakon, jel, poznate priče, nakon što je došao do Švajba, ali i sam, kaže se to bio šajb poslanik, ovaj, iako to nije potvrđeno, jer je šajb rekao svome narodu, oma kao mu luti minkum bi ba'id, kaže narod lut, ali sam nije od vas daleko. A lut je živio vreme Ibrahima, ali A ima više od 400 godina između Ibrahima i Musa, tako da nije potvrđeno da je to bio, da je to bio ovaj šajb poslanik, no međutim, pripisuje se i kaže se. U svakom slučaju, kada mu je prišao, kaže Inni uridu an unke hake ihda preteje hatejni, ala in teđurani samani je hijđer, fe in atmemte ašan, fe min indik, oma uridu na šukka alik. Kaže, ja te želim oženiti sa jednom od ove dvije djevojke, čerke, da me služiš osam godina, A ako upotpuniš deset od tebe, ne tražim to od tebe, znači dobrovoljno. Pa je ostao da ga služi. Pa su došli ljudi kod Sa'ida ibn Čubeira i pitaju ga koji je rok upotpunio Musa, ali se vam, 80 godina. Kaže, ne znam, dok ne upitam najučeniji Arab, Ibn Abbas. Mogu mi odgovoriti na to pitanje? Moram Ibn Abbas upitati. Pa je upitao, Ibn Abbas kaže, potpunio je, a, potpunio je duži i potpuni rok. Duži i potpuni rok. I takvi su poslanici bili. Znači uvijek su ispunjavali ono što bi obećali. Duži i potpuni rok. Ibrahim a.s. kada je izišao sa svojom ženom Hađom. To je sluškinja koju, koju mu je poklonila Sara. Je li tako? Sara nije mogla imati djece, pa mu je poklonila hađar. Pa je zatrudila sa Ismailom. Pa je zarekla se da će odsjeći joj tri dijela tijela. Od ljubomore. Znači, silne ljubomore. Jer a, ljubomora može u ženi napraviti čuda. Zato što kod nje emocije sude i emocije su iz, ispred razuma. Za razliku muškarca. Zato se kaže za ženu da je nepotpune, nepotpunog razuma i nepotpune vjere. Nepotpune vjere zato što ima vrijeme u mjesecu kada ne može ovaj niti postiti, niti klanjati. A nepotpune od zato što su, ne zato što ona e, ima zaista krnjavost u razumu u smislu da je luda ili nešto tako, nego u smislu što su njene emocije ispred čega? Razum. Ispred razuma. Zato je, braćo, eh, razvod u ruci čovjeka. Jer kada bi razvod bio, jer razvod ne treba emocije, ne treba razvod, treba pa razum. Znači, da bude. I zato se muškarcu daje da on pusta ženu. Protivno bi pustala bi te u sedmici dana pet puta i vraćala te pet puta. Ima predaja kod, kod ovoga, kod Abdurazaka, da je čovjek došao kod Ibn Mesov da kaže, ja sam rekao svojoj ženi, kaže, rekla mi je moja žena, ovako kaže. E, I kod Bejheke je ta predaj isto u sunenu. Kaže, rekla mi je moja žena, kaže, nešto su se posvedili, kaže, znaš šta je, kaže, da je u mojoj ruci ono što je u tvojoj, kaže, sada bi vidio. Kaže on njoj, ono što je u mojoj ruci, ja prepuštam tebi. A čovjek kada da ženi pravo da ga razvede, može li on njega razvesti? Čovjek kaže ženi, razvedi me ako hoćeš, dajem ti pravo razvoda. Može li ga razvesti? Da je pravo. Znači može. Ti bi odgovorio nekako, ali, ali iz sjene. <laughs> iz sjene. iz U redu. Može. Pravo si. Jer on ima, to je njegov hak da on razvodi. On kaže, slušaj, kad hoćeš pusti samu sebe, I on daje pravo koje on ima, njoj je dao to pravo. Nju opromućio da, opromućio da ima znači to pravo. I ona kad kaže ja sam razvedena, ma to, razvedena. Ako je treće zadnje puštanje, ne možemo se više vratiti. Osim je da se uda za drugog čovjeka. A ako je prvo, palo je prvo, on ima pravo da je šta? Da je vrati. Ali ako joj kaže u tvojoj ruci je razvod braka, može se ovaj. I kaže, ovaj čovjek reče njoj, kaže, slušaj, kaže, ono što je moje ruci, kaže, prepuštam tebi. Kaže, pušten si tri puta. Odmah, znači, bez, ili kaže, puštena sam tri puta, nije bitno, jedno ili drugo. Ali uglavnom, znači ona je odmah iskoristila puni bonus. Ona nije kazala pušten si, pa da malo nakon toga da se smiri, da kaže ipak to je moj suprug, ovaj, malo sam ja požurla e, eh, emocije i tako. Nego odmah, odmah tri puta. Pa kaže Abdullah ibn Mesaud, vidim, kaže da se je desio jedan razvod braka, da se računa jedan. Pa je otišao i vratio ženu. Znači, s te strane kada kažemo, e, potpunija je, pa ovdje se je Sara Zarekla da će tri dijela tijela joj osjeći. Pa morala se skupiti zbog toga. Ljubomora, znači silna. Jer, znači, Sara nije mogla e, imati djece. Ovaj, e, a Sara je bila izrazito lijepa žena. Ovaj, e, bila je predivna žena, kako se kaže, da je zapinjala za, za oči. Kako je došlo u hadijsku debu Davuda od, od Džuverije. Kada, kada je poslanik kada su učinili, kada je bila ona bitka Beronom Stalepa, Gazetul Muresije, jeli? Pa su zarobili a, džuveliju, pa su došli, pa je došla se otkupi. Pa kaže je poslanik sa osaname, ovaj, hajde kaže da ti ja ukažem nešto što je bolje od, od otkupine. Kaže, ja ću platiti otkupinu za tebe i onda te oženim. Pa je pristala, kaže Ajša, kad je došla na vrata, dok sam je vidjela, kaže, odmah sam je zamrzila. Dok sam, kaže, pogledala u nju, iz tog momenta sam je, kaže, zamrzila. Zašto? Pa kaže, znala sam da će vidjeti poslanik u njoj ono što sam ja vidjela, da je lijep i da neće pustiti to tek tako prođe. Jel? Jel? Jer je poslanik sa osaname učinjeno je da voli od dunjanočkih stvari šta? Žene i mirise. Žene i mirise. I mislim da danas ovaj muslimani nisu podbacili kod je upitaj taj sunu. o tome se najviše priča i o tome se najviše bruji. U svakom slučaju, pa je poslanik sa osaname oženio džuveriju Pa kada su to čuli ashabi, kažu ashabi nebiji sallallahu alaihi wasallam, kažu tazbinstvo Allahog poslanika pustajte, pa su oslobodili s cijelo pleme Benu Mustalik, stotinu porodica je oslobođeno od Dunđuverije. Kažu, kako može biti tazbinstvo Allahog poslanika, nam je roblje, ne kaže puste. Budete ljubavi ashaba prema kome? A pazite, u tome roblju braću ima, znači, ima lijepih djevojaka, ono ima žena, ima i metka, ima deva, ima svega. Sve si znači zarobio, ušao i sad ti se zarobio pet robova i pet robkinja i da ži, samo sjediš da, da, da odmaraš i da ljudi rade za tebe i ti kažeš sve to je slobodno, ništa to meni ne treba, ja ostajem bez ičega radi poslanika. Pogledajte te ljubavi prema Allahom poslaniku, sallallahu alaihi sallam. A, pa je, znači, ovaj, a, tako kažu, nismo nikada, kaže Ajša, ali Ajša opet, ona pravedna, kaže, nisam nikada vidjela da je neko, da je neko više koristio svome narodu od džuverije. Iako je Ajša koristila najviše svome umetu, što tiče znanja i nauke, no međutim, kaže, stotinu porodica je oslobođeno robstva zbog, zbog nje, zbog nje. I, oko, znači, mogla je raditi, emocije su mogle proraditi, to je normalno, to je prirodno da vidi, jeli, žena da vidi svoju iroću i da, da je ljubomora, to je prirodna stvar. Ali nije ta ljubomora navela nekada da, da, da, da budu nepravedne. Sjetite se pitanja Aisha radi Allah talana kada je bio hadisatul ifk, kada je bila laž uh, izmišljena na, na, na, na Aishu, kad su došli i pitali, ovaj, pitali druge žene, jeste li šta vidjeli? Nismo, kaže, nikada ništa primili. A to je bila idealna prilika šta? da se ocni i da se da se podpomogne znači sad sad taj fitnet da poslanik sam se pusti Ajšu jer on je nju posebno volio. Jedne prilike oni su slali jednu po jednu ženu da, da razgovaraju sa poslanikom sa svemu pitanju Ajše. Ja. Pa koja god dođe ništa ne napravi, pa pošalju Fatimu radi Allahu ta'ala. Pa je Fatima došla pričala, kad je završila, kaže, slušaj me, kaže, čjerko moja, voliš li ti, kaže, mene? Kaže, volim. Volim Allahu poslanicu, čjerka. Kaže, ako voliš mene, onda voli ovo ovdje. Pa pokazu na viš. Kaže, kad sam to vidjela, rekla sam, tako mi je Allah, nikada ga više neću pitati ništa za Ajšu. Jer je volio je, Ajšu od Allah te Alana, Ja. Pa je ovaj... Uh, no međutim, nije se znači pokazivala, uh, nije ta ljubomora navela čovjeka da šta da učini? Da učini zulum, da bude nepravedan. Pa s toga da žena bude ljubomorna, to nije pogrdno, nego je pogrdno da ta ljubomora rezultira znači nečim što je šerijatski zabranjeno. U svakom slučaju, kada je Ibrahim a.s. krenuo sa Sarom, morao da ode iz Šama, kada je krenuo prema Mekke, prema pustinji, nije tada bilo Mekke, nije ništa bilo u Mekke. Nije bilo, znači nije postojala Mekka. A, prolazio je kroz zemlju jednog vladara koji je bio nepravedan. Pa kada je njegova izvidnica vidjela Saru, kako je lijepa, došli su kralju, kažu, ima jedna žena, ne zaslužuje nego da bude tvoja. Pa je poslao da mu je dovedu, pa je Allah sačuvao za Saru od napasti tog čovjeka. Ovaj. Iako je ona kazala da je sestra Ibrahima, a.s. A on je postavio pravilo da neće dirati u sestru čovjeka. Ako mu je majka uzeće, ako je žena uzeće, ali sestra, sestru neće dirati. On postavio nekakav zakon takav, ovaj da ne dira u sestru. No, međutim, kada je vidio ljepotu, krši to. Hm? Krši to. Kao političari, svi se daju zakletu da neće krasiti. Ali kad dođe mu u ruke onaj pošiljka, ona bila u zlatu ili u, u, u, u kešu, ne može se obuzdati, nego digne to sve. I ako je dao zakletvu da neće, zakon si ti izmislio i ti ga trebaš poštovati prvi da nećeš, jeli, krasti. Iako je taj zakon, jeli, ovaj, e, propisan šerijatom je o zabrani krađe. Tako da, znači, tako da je kršio, znači, ono što je sam postavio. No, međutim, uzvišeni Allah te vrgova sačuvao sar i čak se kaže u nekim predajama, ne bih rekao da su vjerodostojne, da je sliku prikazao pred Ibrahimom očima da vidi šta se dešava. Šta se dešava, znači, da ne bi nakon toga, jeli, bilo mu teško e, zbog onoga što se desilo, znači, da je vidio, znači, da je nije uspio ni dotaknuti nikako a, a, taj nepravednik. I kazao je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vjerodostojnom hadisu: "Stalathatun ana khasmuhum yawm al-qiyamati wa man kuntu khasmuhu khasamtuhu." Kaže tri skupine ljudi ja ću im biti neprijatelj na sudnjem danu, a čija neprijatelj budem, a, taj je propao, znači taj je propao. Pa je rekao: "Rajulun a'ta bi thumma gadar." Čovjek koji da a, radi mene potom prevari. Misli se da zakletvu. Da zakletvu radi poslanika sa Znači daš obećanje nekakvo i ugovor i nakon toga ga ne ispoštuješ. U ređunu ba horren fe ekele themenahu i čovjek koji proda a, sloboda čovjeka i pojede taj metak. وَرَجُلُنْ إِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَا مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِ أَجْرَهُ I čovjek koji sebi iznajmi, a, najami sebi e, radnika i ovaj neće da mu plati a, e, nadnicu nakon poštenog rada. Kaže, tri skupine ljudi, ja ću biti ovaj, jer sve troje prevara. Sve troje prevara. Prevara je da predaš, prodaš čovjeka slobodna podroba. I prevara je da ti čovjek radi pošteno ti nećeš da mu platiš. I prevara je isto tako da obećaš nešto ovaj da nećeš učiniti pa to učiniš. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, koga bilježi imam Buhari u svom djelu e, eh, velika povijest ili Tarihul Kebir od e, e, Amra ibn Hamika Huzaja radijallahu anhu da je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem men emmena rajulan fa qatalahu fa ana bariun min al qatil wa in kana el maktulu kafira. Kaže, ko čovjek udadne sigurnost na njegovu krv, da ga neće ubiti, potom ga ubije, kaže, ja se odrećem od ubice, taman da ubijen je bio nevjernik. Znači, ako nevjerniku dadneš ugovor ili obećanje da, da, da je siguran kod tebe, ne smiješ to obećanje prekršiti. A kako onda kada daš muslimanu ili nekome drugom? I došlo je u hadisu koga bilježe Buhare i Muslim od Džabira radijallahu anhu, kaže, rekao mi je poslanik sa osrme jednoga dana, da mi dođe i metak iz Bahreina, da ću ti, kaže, ovako i ovako i ovako. Pa je svojom rukom pokazao tri puta. Tri puta je pružio ruku i skupio da bi mu tako dao i metka, znači koji dođe iz Bahreina, gdje je bio namestnik Allah, El Hadremi. Allah El Hadremi, za koga je Ibn Zehebi spominje, uh, koga spominje Ibn Zehebi u svom dijelu Sira Lamina Belada, je prešao more sa svojom, svojim konjenicom, da su pregazili more, znači da nikako nisu doticali, ili da nisu potanjali, nikako su gazili po površini mora. Pa kada je došao i metak, kada je došao i metak u vrijeme Ebu Bekra, nije došao u vrijeme, poslanika, samo sam preselio je, pa kaže Ebu Bekr, kaže, ako neko ima kod poslanika sallallahu alejhi ve kakvo obećanje neka mi dođe pa kaže džabe pa sam došao ja i rekao tako i tako pa mi je rekao kaže zagrebi se kaže pa sam zagrebio kaže sad prebroj koliko ima kaže pa sam prebrojao pa ima 500 dirhem kaže uzmi sebi još 1000 da bude šta tri puta da bude 1000 i pol kako mu je obećano da tako da tako dobije ono što mu je obećao poslanik sallallahu alejhi ve I kada je Ebu Rafi al-Kopti, kako bi ližemo Ebu Davu, došao kod poslanika, sallallahu postao ga Kurešije da dođe radi potrebe, pa kada je vidio lice poslanika, sallallahu sallam, kaže ovo lice je lice iskrena čovjeka. Kaže Allahu poslaniče, ja se, kaže, više ne vrćam u meku. Gotovo, ja primam islam i ostajem kod tebe. Pa kaže mu poslanik, sallallahu ene la ahisu bilahat, wala la ahbisul burud. Kaže, ja ne kršim ugovor koji sam dao. I ne zadržavam pri sebi, kaže, ove, poslanike, slanike, bolje kazati. Idi, kaže, nazad u Meku, pa ako i dalje u tvome srcu budu simptomi islama i budeš ti o islam, vrati se nazad pa primi islam. Ali sad se moraš vratiti, oni su tebe postali, odradi svoje posao i nakon toga se vrati. I poslao jednog dana, došlo je poslaniku, salosaleme, iz Taifa, nekomu je donio grozdac, grožđe. Pa ga je uzeo i dao ga Noamanu ibn Beširu. Kaže, nosi ovo svoje majice. Kaže, Noaman, pa sam ja uzeo taj grozdac i usput jeo. Znači, malo pomalo, malo pomalo, kad sam došao u kući, grozdac su, ništa na njemu nema. Pa me upitao nakon dva, tri dana, kaže, a, o Noaman, šta bide sa grozdacem? Jesi ga donio majice? Kaže Allah poslaniče, ja usput Bogu po Bogu i pojao sam ga do kuće. Kaže, Fesemani Gudar, kaže, pa me je nazvao prevarant. Ha? Nazvao me prevarant. Iako bi taj grozdac možda opet završio kod njega, da je došao da ga donio majici, možda majka opet njemu dala taj grozdac. No, međutim, nisi ispunio ono šta? Čime si bio zadužen. Nisi ispunio ono čime si bio zadužen. Pa puno znači, braćo, da čovjek biva da biva a, iskren i da ispunjava ono što se dogovori. Znači da ispunja su muslimani na šartovima koji postave, na svojim dogovorima. I dogovori se znači moraju ispunjavati. I ta iskrenost je odraz čovjekove vjere, jer ne može čovjek biti iskren i ispunjavati ono što se dogovori osim ako je, osim ako je znači, čvrst u svojoj vjeri, odnosno želi time lica svoga stvoritela prebarake, poteana. Molim Allah za učel da nas učvrsti na istini, da nas učini od onih koji su povjerljivi, koji su iskreni i da nas proživi u društvu iskreni.